Lo vamos a comprar. Si sí, tenemos a comprar un martes. Don Harry. Compresado. Tu vivo de andas bien. Yes. Do bon volo a eh, preni via in sit loco e eh, se vi ancora ne provis eh, ancora ora multa smulta spazio in salono Kai ni komencos dian eh, sodena ni naturo de la Naudek Nawa Universala Kongreso de Esperanto. Mi eh, bonvenigas vin kiuin al la urbo Bonaero. Eh, Perŝajne multa el vi jam povis konetiĝi kun ĝiaj plaĉaj stratoj, trinkejoj, mankejoj. Multaj el vi estis hieraŭ en movado foiro. Nun en ĉi tiu solena okazaĵo uh, malfermigas la congreso. Ni havas uh, du horoin de diversai presentoi qui enconducos fin a la congresa semaino. Espereble vi trovos in tivi du horoi aferoi interesain, eble foie emociain, uh, joigain, kai pensigain. Do mi bon venigas fin ciuin al nia solena in al tur. Nume mi comenzos Unui mi comenzos per presento de la podianoi. Mi mem estas Mark Fetes, mi estas la presidanto de Universale Esperanto Asocio. Kaj tiu ĉi estas la unua inauguro che chiu mi havas la honoron presidi. Uh, je mia, do, for, uh, mi comensos che mia fora maldestro. <clears throat> Tie estes, uh, ah, sidas, Rafael Zerbeto, la cunor giganto. Yes. Ah, Presidano, non è paro, dai della congresso temo. Apod di, sidas Jorge Montanari, de il cantiere di questa libertà. A podli a mia estrorano José Antonio Vergara, un finito. Segue mia vicepresidente Stefan McGill. Apud mi, homo qui portas gravan respondetson en citiu semajno, Jorge Cabrera, la presidente de Loca Congreso Comunitario. Y mi dextra flanco, homo bone conata, al multae LV, vi, nia generala directoro de UA Osmo Buller. Dextri de Osmo, mia mia perspectivo sidas a mia estra rano Barbara Pietcia a tutti mia estrarano, rano Lee Junki Sekve Christer Kieselman, Presidento de la de Francia. Apune, Veronica Por, estorano de teo. Kai em la fora fino Mireo Grojon, presidente de Ibi. Un grazie a Do vi havus ocasion audi de tiu collego sur la podio iam dum tiu ci inauguro. Es es nun mia plesura tasco presenti al vi calcain honora in gastoin, cui sidas uh, en la logioi, ie la flanco de la salono. Mi petas fin bonvenigi ilin per aplaudo post la lego de tiu nomo. Che estas interni hodiau? la ambasadoro de Corea Republico, Han Yong-gil. Kai anko la ambasadoro de Ukrainio, Yuri Yudin. El Svislando, che è stata aganta Ganta ambasadoro cultura a Isabella Maura El Trio onora snin per sia chesto pan Jonqui la eh, vice presidente de Cina Internazia Eldon Grupo El la urbo Bonaero, quiu compreble castigas dien congresson, cae montris grandan subtenon al en la congress preparoi, che estas subsecretario pri educado, Carlos Regazzoni. Regazzoni. Regazzoni. Ni anco gioias che inter ni hodiau estas uh, ido de la Zamenhofa familio, Pare, de la familio Zamenhof, Ci nomitas Rosalind de Vilda. Kai mi volus anco mensi, aparte che salut messaggio alla congresso, sendis signoro Gerhard Walter, urbestro de la Esperanto urbo Herzberg en Germanio. Tiun mesaĝon vi povos poste legi en la kongresa kuriero. Do ni bonvenigas niajn honorajn gastojn, ni esperas, ke vi ĝuos nian inaŭguron, foje kun helpo de interpretisto kai uh, ke vi uh, duos tiu un de la esperant movado kai tiu kulturo kiu non i play vive kai reale sentas tiu senti tiu kongreso sa mai ho non uh, mi invitas la urban sub sectorion pri educado carlo ragazzoni veni al microfono por malonge van vidigi a kongreson, de della urbo bonaero. llegaron al Bonaero. Esuro cumbi. Bueno, ese es todo mi esperanza Digo, ese es mi atuta de Pero no es toda mi esperanza. También mi atuta eh, espero francamente, eh, yo soy un amante de los idiomas y cuando me invitaron a abrir este congreso que está, eh, digamos, que la ciudad de Buenos Aires recibe con tanto honor, eh, para mí fue un verdadero placer. Kaj Miquel, amante de lengua, pensé que este es vera honoro kaj granda venía a la inauguración de tiuchi congreso. no quiero extenderme porque sé que ustedes tienen muchísimas actividades por delante durante estos días. Mi Pero no quería dejar de destacar el enorme esfuerzo que es para la paz y la concordia mundial eh, el hecho de desarrollar una lengua común, neutra que todos, en la cual todos nos podamos entender sin ninguna interferencia de otros aspectos que podrían a veces empañar el diálogo. Mine po vazhnerë Lefiki la contribuo kiun faras eh, tiu ĉi eh, aktivaĵo al la mondaj paco kaj harmonio. Eh, kiujn kvankam ekzistas multaj faktoroj faktoroj kiuj povas ĝin eklipsi, tamen antaŭeniras. toda esta, esta idea de paz y de concordia está concentrada en el, en el nombre del esperanto, que nosotros lo entendemos como esperanza. Este de paso concentrillas en el Esperanto, que ni comprenas que esperan. Entonces, venía a mi memoria una pregunta que le hicieron alguna vez a Alejandro Magno, que era hasta dónde pensaba llegar él. Caitiam venis al memoro demando que iam Onifaris al Alexandro Magno demando estis gis punto vi volas Y la respuesta de Alejandro fue hasta allí donde no se pierda la esperanza. la respondo de Alexandro estis gis tie que oni ne perdu ne perdu la esperon. Estoy seguro que todos compartimos en la ciudad de Buenos Aires este deseo de todos los concurrentes y la gente que hace un enorme esfuerzo por desarrollar el esperanto en el mundo entero, hasta no perder la esperanza. Ni certas que eh, conceptos, conceptos validas por ti onda homo que vivere estreche laboras eh, por esperanto, kai ni sinceria apresas tion en la urbo Bonaero. Así que en el y buen trabajo. captis la spiriton de nia congreso, ne? Nun mi petas la presidenton de Lococo a uh, veni alla microfono por diri calcain vorte. Saluton. Saluton. congresano, congresano, y de UEA, y de la honora Comitato, y de la urba kaj nacia registaro, y ahí y nombre Jorge Enrique Cabrera que mi la comitato, y mi lococoano in multe paroli spiriscutis estrevante a mia stelo oltre a passivaro in malfacilascio in cercete ni ci lavoris por bon venigi mi volas eh, nome de la loca congresa comitato danki al la colaborantoi al la bombolema e homoi più helpis nin al UEA por o casi 10 días. En Monaero, en Leucón, al Ichi por esti sufiche y de lista de homo, y que voy pluren, es mido en la kilometra, por reni, dan con, ser, nepre, nepre, nenir, vi por Este argentino y l'Argentina y los temas tema min mencias nur que hay Argentino el guío, historia del Argentino, Esperanto en la urbo San Espeña, Argentina y curacistoj, comerzado per homoj, eh, que ocupar to ankaŭ es por Jesús Hispana exprese, porque vi con konatiĝu y es primo y persignifoj ni se iu el vi estas religia homo, li povas partopreni la de diservon en la belega preĝejo Santa Francisco de Asís cae la oficial macho, inter la futbala Esperanto que que la armenia. es por eso. Esta es la unua kaj ununula esperando Esperanto amo Dos. ni lo sí. Chi yau. Y era durante jor. Eh, Fintine. Me su. Que se vi danzas tango. Danzu. Ese vine danzas. Lernu. Ni preparas plazo in por vi. Chiu y pomas de terni. Se viene curallas. Eche danzi. Eche danzedi. Ni esperas cura civil insufice? Que mi mencís nur quelcae eventoi, estas plurae, plurae. Do, en fine mi decidas por, por vi, la plei belan uco, que vi ju bona eron, cae nian congreson, Ni a coro estas por vi, Kairi, Congresano y estas Blanco, Dancon, Kai Bombenon, Habu Amiketsan, Kai Belegan, Uko, en Bonaero. Bombenon. Nun mi petas nian estroranon Barbara Pietjank, legi al vi messagion de la nepo de Dr. Zamenhof, Ludovico Zaleski Zamenhof. Signoro Presidente, estimatei signori, cari amici, Vi alvenis el diversai malproximei landoi al la bella urbo de Buenos Aires, la cisemaina cefurbo de Esperantujo, por congressi che trovi respondon alla congressa demando ciò la nepoi nin venos. Fakte, vi shatus trovi ne nur la respondon, sed ancau la solvon, porche gli effective nin venos. Mi mem estas nepo sian avon venanta, do ce la avo la rimedon mi sercas. Tiun rimedon mi just trovis en la pome, en poemo mia. Obestine antale, la nepo vin venos, se vi pacience utenos. Recte, curage, e ne ni iru la vojon Liei vortoi, esprimitei antau almena viercento, daure estes validei. La nepoi nin venos, sed anche al nia contribuo, ini vivos en mondo, ciu neniam plu comes minitoin. En la mondo de intercompreno, cae de reciproca toleremo. Mondo de amicezzo, mondo en ciu la popolo i faros en consento, unu grandan rondon familiam. Mi desiras al vi ciui, e same al mimem, tre succesan congresso. La nebo. Por que alguien la congresa y la boro y comencí que se eh, la comitato de UAE havis sian unuan kunsidon de la semajno. Kai unu al niai plei plezurae taskoi in tiu kunsido estis electi novan honoran membron de UEA. Mi nun petas Stefan Miguel presenti lin al vi. presentas al vi la vivresumo de Jesse Alfredo Baez, el Brasilo. Jesse Baez nascitis la 2 de maio 1934. Li eclernis Esperanton in 1947, ciam li trovis german lingvan grammaticon de la lingvo en la biblioteco de sia lerneio. Le membri gis en ue in mil naut cent du, cal estas dum viva membro ete mil naut cent septec En mil li fondis la eldoneion fonto, ciu farigis uno la plei grave eldoneioi in la historio de Esperanto gi aperigis plurain decoin da libroi en Esperanto, originalai cae traducitae, inter qua vercoin in la serio Oriento Occidento, de UEA. La Lusidoi, de Luis Vaz de Camoes, Centiaroi da Solezzo, de Gabriel Garcia Marquez, antologia Latina compilita in du volumi de Kerit Berveling, Lettere de Paolo lia Scolo. Vais vercis anco mem originalan romano, la profeto de Pedros in 2001, eh, angla el dono che mondial aperis in 2004, ociare. De 1980 vis 2006, li eldonis la belet from revuom Fonto, de quio aperis 312 numeroi. Interconsente cun UEA, et de 1990, Fonto publicitis la vercoin premiitain en la bella arte ah, concursoi. Pais estis administranto compostanto de la scienza revuo in 1970 administranto eldonanto de la filosofia revuo simposio de quo aperis dude numero tra la periodo 1983 gis naudec du cae constanta cum laboranto de monato de gia lancio in 1980 membro de la Academia de Esperanto li estis de 2001 mil gis du mil dec. In mil naucent naudec lia eldoneo fonto ricevis la prestigian cultur primi premion fame. Sere trebe dauras che signoro Weiss ne povas mem che la congresson pro sia sano. Ah, tamen ni chiui ah, dedicis a li dankan penson ah, dum tiu ci Congressa inauguro. Nun, um, anto pluiri al la posta presentu al vi, mi chatus preni momenton por agnoski la fatton che quancam ni citi vivas au cun venas en en en pazza lando en pazza urbo tra la mondo en la lasta iaro multae homoe suferis de militoi de catastrofoi trovis in rifugiantoi tu en la propra lando tu al naibarai landoi ni ne vivas en, en facila epoco por multae homoe Ta inter tiui uh, victimoi de militoi cae catastrofoi sen dube estis antal esperantistoi. Do mi petas vin ciuin ex por momento, cae dum minuto ni silente staros omage cae agnosce alam homoi cui superis en la lante iarum. grandai mondai demandoi, discutas anco miei congressoi, cae do mi petas la regisorum de la congressa temo, Rafael Zerbeto, presenti al vi calcain enconducain pensoin pri la temo. Estimatai autoritatoi, congressanoi, cae aliai ceestantoi, estas laudinda la electo de tion grava temo por nia universala congresso. Char nia movado celas contribui por evoluigo de la Romano, cae la revo de Zamenhof, estes multe pli ambitia ol creado de tut monda comunicilo. Li volis unuigi la popoloi. Ciu la nepoi nin venos? Tium demandon ni devas respondi. Char ni vivas en mondo plen plena, ie discriminatio, malegalezzo, kai per forto. Do kion ni respondos al la nepoi? Kiam ili pridemandos nin, kion ni faris por pli bonigi la mondon por la sekva generacio? Ni esperantistoj laboras por tutmonda interkompreno. Baza kondicio por la internacia kun laboro necesa por bremsi vivmanieron surbazitan je konsumado cae ciun formoi de perforto cae discriminatio. Ni ofte mensias tion, che nia movado selas protecti lingvan cae culturan diversetson de nia planetu. Sed kio ni concrete faras en tiu agat campo? Multai indigene comunumoi riscas malaperi che consequenzo de sen arbarigo cae de la sen fina soifo por economia crescado minoritata in lingua comunumo ofte suferas alta uljoin pro ilia lingvo kai multa iregistaro pro podas imponi la oficialan idioma de la lando al neagnoscatai lingvo grupoi. lingva discriminatio si avitse estas pruvo che por bona comunicado anca lingva egalezzo estas pesonata mi en quelcae internaziae conferenzoi cum samtempa traduco rimarcis tion che multae cestantoi attentas nur pri la paroloi en la angla cae ne usas capa auscultiloi por compreni cion diras la homoi en aliai lingvoi quasau eh, ili credas che tiu quiu ne lernis specifan lingvon estas tute capabla opinii pri iu grava temo rangigi lingvoin, doni al ili malsamain statusoin, certe contribuas por cresco de lingva discriminatio, sed o discriminatio sur base de etnio, haut coloro, nazietso, socia statuso, inter aliai, povas contribui por cresco de lingva discriminatio. Cai protio internazia lingvo ne estas suficia por solvi comunica i problemoi. Ni anca o besonas agadi contra o discriminatio, porque comunicado per neutrala lingvo estu efica. Plie, la temo de nia congresso estas multe pli amplexa. Dauri povezzo rilatas al ciui sferoi de Roma vivo. Essence, di estas idealo, quiu consistas Ie es sam economia kai socia prospero cum protectado de la medio di che la rimedoi usata de ni le manco a la venonta i generazio ni attuale bruligas en uno tago la nafton ki un la naturo productas en miliaroi do evidente di mancos alla nepoi kai ien pruvo de la neda uripova situatio de nia nuna disvolvid modelo. Kai ni, la homoi, havas intelectan capablon por ne nur crei novan sistemon de disvolvidio, sed ancao por modifi la iam existantain por correcti ilien mal perfectajon. i lain, starigi dauripovan estontetson estas laboro por la tut monda lo jantaro. tio ne eblas sen comuna lingvo por tio i Pro tio necesas konsigi la samideanoi pri da uri povetso. ni faros hodiau en podia diskuto pri la kongresa temo. Morgau ni pri la jus evoluon de la homaro kai gia in Marde la debato temos pri atingenda exceloi, cae jaude ni havos la lastan teman discuton, pri kiel atingi dauripovan estontetson. La congressanoi ancau povos clerigi pri la temo de nia congresso per diversai prelegoi cae cursum. Mi desiras bonan congresson al ciui, cae esperas che ciu el vi profitos la occasion por lerni kai anka contribui per via ideoi en debatoi pri la congresa temo dankon non mi havo sta fazuro un presenti al mi al vi mian an propran parolato mi ero salda al mi microfono Do, carai ge congresanoi, carai honore gastoi, estimatai ge signorai. Vi comenzos per calcai vortoi, qui vi neble reconos uh, calcai el uh, argentinanoi interni. Citie do, mi ec cantas, lau ritmo, ritma sono, gitara, char quiun ne ordinara suferas dictas, simile al bird soletza laut trile consolas lin canto clara. Tiel malfermigas uno el grande vercoe de la argentina literaturo, el gaucho Martin Fierro, epopea poemo de José Hernández el 1872. Kiel viam jam poves diveni el tiu unuae versoi, gine racontas gaian aventuron sed de tre malfacilan vivo vojon de Argentina gaucho, kiu maljuste perdas sian familion. Bon volu tiui memori, prienai vortoi de vero, en la lerne de sufero, mi havis mian lezion, cae studis mi tie cion, ec del plei frua espero. Martin Fierro es vaste populara en sia epoco, ca ne nur inter Argentinanoi. Temes pri portreto ne nur de homo, sed de tuta popolo, qui sorto, es es minatsata, de sociae fortoi prescao ne La verco est defio al tiui, qui vidas nur unu veron, unu voion al progresso, unu recepton por la socia evoluo. Gi assertas la valoron de la fremdulo, la aliulo, la margenulo, contrao tiui regantai supposoi creanto anto iudroi. Anto precise duona iarcento, en 1964, Esperanta traduco de Martin Fierro farigis la quina verco en la, en la serio Oriento Occidento de UEA, serio de montliteraturae vercoe uh, inspiritae de programo de UNESCO por reciproca conetigio de la cultura e valoroi de Oriento e Occidento. Cai la ideo por tiu traduco nascigis giuste citie en bona ero en la cadro de mult jara amicetso de spezzo cium tiu esperantisto reconos amicetso trans la de nazietso lingvo profesio classo agio la traducanto de Martin Fierro estus Ernesto Sonnenfeld, German vano. quiu ec crescis in la stato Austrio-Hungario, farigi plen cresculo en sendependa Czechoslovakio, cae fine elmigris al Argentino en 1930, ciam la situatio en centra Europo clare survois al nazia superregato. En Bonaero, li conetigis con la mondvoyagianto Tibor Sekel, juna, con garda bena, jugoslava civitano, kiu alvenis en 1939 nau, ca in la posta iaroi farigis farma argentina giornalisto, esploristo, ca autoro. Char tiam funccias bon aero, qui estes granda habeno por homoi el la tuta mondo, ca aparte el tuta Europa. Argentinanoi foie nomas sin la idoe de la shipoe. Ca jen divitas ili, tivi du shipanoen, tivi en la stormo de mondai eventoe, rencontigas, ci tie, en la trinceoe, ca restauratioe, la musiceoe, ca teatreoe de Bonaero. Ca e, tivi trovas en la Argentina culturo, tion, cion ili sercias, Vivo juon, cae gastamon, valorigon de la individuo, acceptemon pri diversetso, cae la capablon el turnigi cae adaptigi et en plei malfacilae circunstanzo. Do ni povus diri che estes granda congruo inter la argentina culturo ca la esperanta culturo. En tiu sensu esis ium surprise, che nur nun En nia naudec naua congresso, ni fin fine venas al bona ero. Ia la urbo quasau attendis nin de comenzo. Cae mi certes, che vi ciui captus lo casum, por ium conetigi, con dia ricca pacientezzo, dia vingla sur strata vivo, diai museoi, mangeoi, cae vendeoi. sed mine mi volas nun paroli iom pri la estontezo. Ne nur de ĉi tiu urbo, ne de ĉi tiu lando, sed la estontezo de ni ĉiuj, de nia mondo. Ĉar ni memoru, ke tiu ĉi estas nia mond congreso et se de tre modesta grandezo. Ciu donas al ni ocasion rigardi trans la limo in de nia ciu taga vivo, nia e proprae zorgoe, au plii grandai demandoi. Nia congresso temo starigas giuste tian demando. Tu la nepoi nin benos. Si alludas compreble alla famo poemo de Zamenhof, qui citis ancao lia nepo en sia messaggio al ni, la voio mi citas el tiu poemo Ni semas, kai semas, neniam la citas per tempo estanto estonta e pensante Cent semoi perdigas, mil semoi perdigas, ni semas, kai semas constante Ho cesu mocante la homo admonas Ne cesu, ne cesu en cor al mi sonas Obstine antauen, la nepoi vin benos Se vi, pazienze, eltenos. Au sine antauen, ni ciui comprenas cion zaman volis diri per ciui borsoi, che ni ne perdu curagion, se ni electis voion ciu ne est tui comprenebla por aliai, por aliai homoi. Cai tiun curagion ji ni ja besonis en la cent decociaroi ciui sequis la publicigon de tiu poemo. Tamen, se ni pensas en alia lumo pri tivi cent deco piarae, ca ne, se ni pensas ne nur pri esperanto, sed pri la tuta evolu vojo de la humaro en tiu tempo, tivi vortoi povus soni iom ironie. Obstine antauen en la tranceioin de la unua mondfinito. Obstine antauen. Obstine antauen, en la dis dis fastigo de sembrida da capitalismo qui conducis alla economia collapso de la tre decaiare kai daure minazza sta stabilizzon kai sozian coherenzon de multi landoi fra la mondo inclusive comprenderle de argentino mem Obstine antauen an la alla exportado de l'occidente modello de democratio al occidente modello de comunismo ambao che la fino de papilo. obstine antauen al disfastigo de industria agriculturo, qui detruas la grundo malpurigas la aquo cae sen posedigas la et pianuloi cae la gaucho obstine antauen al pli cae pli intenso utiligo de carbo, nafto, caso fosse di energi fontoi qui intertempe liberigis tiom da carbon dioxido che la climato della tuta planeto comenzas changigi. Obstinezzo ne sufficias, necessas ancao saggio. Necessas la pretenso rigardi clar vide la propran conduton, la propran convincoin, cae la pretenzo shangi ilin, se necese. Nia ciara congreso donas ocasion por tiai discutoi. Ni lernu unu de la aliai, char fin fine por tio esperanto estas creita, por eblingi al ni ciui, pliuricigi, per la de aliae, la e de aliae, la esplorado cae giuado de nia comuna homezzo cae parto de tiu homezzo trovilla giuste en la situazioi qui in presentas al ni Martin Fierro qui am ni qui al individuoi sentas nin frescau sen povai contra la premoi premo de eventoi la taido de la historio ciu el ni en citiu epoco en citiu mondo Estes ancao parte gaucho. Frontante tiu in ni tamen prenu consolon en la vortoi de alia granda argentinano. La bona era verkisto, Jorge Luis Borges. Borges estis grande admiranto de Martin Fierro, cae via el starigo de la valoro e de individuismo, de resisto alla premoi de maljusta socia sistemo. Sed li estes ancao tiu verkisto kiu diris fine de sia vivo. Mi ne certas che existas mi effektive. Mi estas tiui verkistoi kiu mi legis. Tiui homoi kiu mi conis. Tiui virinoi kiu mi amis ciui urboi, ciuin mi visitis, ciui miai prauloi. Tiel estas ancau por ni, esperantistoi. Ni ne estas sola. Ni estas ciui verkistoi cae traducantoi ciu ni legas, ciui musicistoi ciu ni auscultas, ciui amicoi ciu ni rencontas tra la mondo, ciui urboi cia ni congressis, ciui niai pioniroi. Dum tiu ci congresso, mi esperas che vi sentos la forton, la potenzon de tiui tradizioi, cui portas nien antauen. Discutu bone, laboru bone, treniugiu bone, amicigiu bone, distrigiu bone. Giu la lingbon, giu bona aeron. Danton. Ni nun havos uh, musican pauson, kai niai, mi diras al niai honore gastoi, se en tiu ci momento vi havas aliaen aferoin, char eh, vi ciui esas eh, tre occupatai homoi, tiam vi certe raitas eh, foriri dum la pauso. Comprenable ni esos gioiai, se vi volas presti kun ni dum la venonta foro, sed ciu case ni tre dankas vin pro via chiesto in nio congresso, cae lo honoro kiu vi Por nia musica pauso, Nico Aloisio, Alois, oh, Aloisio, Aloisio. Nico Aloisio presentos tu canto in Mi sopiras kai cancion del Pinar. Mi esperas che mi chiusi pronunzi. Cancion del Pinar. Bona materna al chiwi. O qui da homo estas? Yes. Yes, multa. Que a iris mi diris tion que diris nu. Sed mi nervositas nu. Nu, esta sin ninguna congreso, cae compreneble, pero tío la unua apoyo que a cantas, che universal de congreso, cae mi vere buenas danki, chiwi que vi Paris, que vi permesis ti tion. Eh, ya sin estas por porque el cae, creo que el cae persona y minestus titenu sto eh, mi cantos nun eh, canton de jomar kai natasha ti no mitjas mi sopies kaetano ti sopias kia bi foresta mi sopies mi magonas kia bi apua tiel estis niae gaiae festo. Kiel hela carico ira budo, Ciu rimarcis vi che mal aperis niae sentoi nun, Timo estis nur malnova e canto e el caiero con i varmai cae modesta e ni verdade, o ser Raymond. margis vige y niaj sentoj nur kutimoj restis nur canto y el kajero multeteroj varmaj kaj modestaj ni y multaj gravajn aĵojn ĉu memoras mi por un cero mi atingis altan vivetaĵon sed musico. Eh, Citio canto estis eh, componita de mm, argentinano che una scrigis in la urbo Rosario, in Santa Fe. Cai, nu, eh, mi esperas che vi, che vi chatu tu, che vi chatu su cinco. Cai dancon. más en el seno de tu alma y todo el beso en tus pies. Que dejes de mirarme burrona sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Sé la nube sola en mi pradera, seré tu querido verde y será sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, a hacia el pino. saluton de Teo, tut monda esperantista junulara organizo, presentos kia estrorano Veronica Por. Carai, ci vi sentas che ne estes dauri povai? Lau ecologia dauri povezzo, la juna esperantistaro avangardas trai caravanoi, amaso de vegetaranoi, kai interreto anstatauis paperan plei ofte. Lau ekonomia dauri povezo, ni devas fari pašo in antauen. Kelkai elstaras, estaras, sed ni devas trevi pli polizia di subvenzioi, kai indi e celai donatsoi. Lau socia dauri povezo, ni devas reagi kai shangi. Ni devas presenti nian idearon loge en la societoi kai en la politica ispazoi. Crome, mi devas igi la movadon parto preninda kai subteninda de tiui, ki lernas esperanton. Ne facilas esperantigi ge junuloin, sed la potenziale da urupuvo, de nia movado, estas ni. Sente blas ke io movigas, estas ideo, estas planoi, sed anko agoi, ki la amo seminarioi, por capabligi niai negantoin. La lastan negastigis dum la ioko, pasin semane. Ni gioias che la grande cunlaboremo de la muna UEA Estraro ca ni esperas che cune ni povas doni dauri povan estantezon a mia movadum. La tutmonde Esperantista Iulare Organizo benus vim, certe. Danko. Ca nun, nome de internacia esperantista ah, <clears throat> ligo de esperantista in turisto via saludos Mireo presidente Saluton! Croja Tractos du temoi. Unue ni havis pasintan semainon nian konferenzon de Ilei en Montevideo kai mi tre rapide diros la chefain decido in de tiu ora semaino kial ora mi diros postel uh, unue ni electis du honora in membro in uno estas professoro forpasinta professoro Helmar Frank kai la dua estas signoro Rob Murbeck el Nederlando kiu la omia supposo estas interni nun grava decido estis che li acceptis quar novain sectioin en Irano, Hispanio, Bulgario, kai Congo, Doro Congo, Kinshasa, eh, tio estas che, char anca ni aciris antau quelcai tagoi novan contact personon en Nicaragua, ni anca Uriel, nun ilei havas piedon en 63 landoi. nia conferenzo nia revuo iuna amico saltos de tri numero iare al quar cae ni esperas che multai legantoi abonos cae juos tiun tre valoran revuon. Tio estis pri nia conferenzo cae nun ni saltu el oro al argentino cae ni reconticias citie. Mi saltas nun al mia dua temo. En 1922 okazis la unua tutmonda konferenco pri instruado de Esperanto. En 1927 okazis la dua, la unua estis en Ĝenevo, invitita de Respubliko kaj Kantono de Ĝenevo en Svislando, la dua estis en Ĉeĥoslovakio. En Svislando niaj kantonoj estas ŝtatetoj kaj rajtas ekrilati kun aliaj ŝtatoj. Mi provis de nove stimuli inviton in Genevo antau ses jaroi, venis respondo ne. Mi provis en cantono Neuchatel, kie mi logias kie situas la urbo La fama pro la archiveio en la urba biblioteco, mi ricevis respondon ne. Pasintan jaron en somero mi electricis kiel presidento de ILEI, cae mi havis Eh, tiun foran celon iam inviti la trian pri instruado de Esperanto. Sed ne iel iam for, sed subite mi pensis che en maio 2003 electicis nova registaro en la cantono kun quin novai personoi pli unai con educ ministrino mi bone conas char siai infanoi estis miai lernantoi, si loggias in la sama regiono, cae tiam mi pensis, mm, jen favora momento. Do tiam mi pensis, mi devas reprovi. Cae mi ancau electis novan strategion. Mi ne scribis leteron, mi petis rendevuon. Cae mi alportis al si dosieron pri Esperanto, cae mi alportis al si presenton pri tiu conferenzo kiel tiu conferenzo povus okazi. Kaj mi diris al ŝi, se vi faras tian paŝon, vi faras la saman paŝon kiel UNESCO faris en Montevideo en 1924 kaj en Sofio, Bulgario de nove en 1985. Tio estis en novembro, du semajnojn poste mi ricevis informon la Respubliko kaj kantono de Neuchâtel pretas inviti tut mondan conferenzo. La tridecan de aprilo 2004 mi portis cent opdec leteroin cun abunda documentaro pri Esperanto al la postoficeio. Tio esas che ciui viai ambasadeioi en Svislando ricevis la inviton kai tiu tiu registaroi de vosiel esplori chu esperanto existas en ilia territorio eh, tio compreneble esas anonso grava por vi sed ancau oni devas consideri ke endas observi la evoluon en sia regiono kai electi la opportunan momenton kai mi vidis tiun opportunon kai tio vere successis kai nia presidento parolis pri sacetso kai tio certe gravas ke ni restu fidela je nia celoi sed ankau oni povas oni vere devas sekvi la mondon kai la situacion en sia lando por adequate kai en justa momento ec agi le tiu colloquo ni nomas sin colloquo char ilei havas ciun jaron regular regule la conferenza do ne havas ne havos tiun colofon en maio, ne havos la conferenza en belgio venontiare, kai ti u tutte same kiel el ni ai u e a i kai estas o por po rengonti kai eh, plu collabori eh, kai eventuale lanci novain vai kai mi tre desira salvi che ti uci congresso estu fructo dona por ciui mi dankas Saluto della Accademia de Esperanto Portas via Presidente Christian Kieselmann estas granda honoro trovidi inter vi. Tiu ci universala congresso estas mia dudexesa. Mi citu nian amatan maestron Ludovicon. Mi estas profunde convincita che ciu nazionalismo presentas por la homaro nur plei grandan malfelicion kai ke la celado de tiu homoi devus esti tre harmonian homaro estas vero ke la nationalismo de gento i prematai kiel natura sin defenda reago estas multe pli pardoninda o la nationalismo de gento i prematai sed se la nationalismo de fortulo estas nenobla nobla la nacionalismo de malfortuloi estas neprudenta. Ambau nascas kai subtenas la alean kai presentas erraran rondon de malfelicioi. Antau cent jaroi kai dudek sep tagoi li skribis tion. Estis uno monato anta la comenzo de la granda milito mil nautcent eh, de kvar. Mi pensas che tiu i vortoi ancora tre validas. Mi cito due bian unuan saluton kiel presidento. Ni estus giudiatai lau neai culturai atindoi. Nenion pli securam li raitas attendi. Esperanto ne estas cies tua lingvo, sed estas lingvo cae ne nur lingvo. Je estas mult flanca, mult facetta socia cae cultura fenomeno. Mi antal joyas pri multa inter i dum la venonta i tagoi. mi invitas vin alla real contigio marde kai la conferenzo jaude. Tanto. Eh, Saluto al congresso de sen naziatza asocio tut monda, al portas Josefo Donazzi. Vi estes, ia, prosime? Ia. Dobro, bello, bello. salutas vin y el anomo de senarcia asocio monda sat sat está el donanto de la dum monata gazeto que es de la plena ilustrita vortaro que un el don cooperativo brigas la peron. menos nur de libros, sed de la documenta filmo Esperanto de Dominique Gautier parte filmita de la UCO en Java. ley grave sat es rencontrillejo por sin qui pretas interŝanĝi en tolerema etoso pri maniero konstrui mondon sen supremo cae sen hom ekspluatado. Se vi decir así pli, mi invitas vin preni, la convenum pri SAT, qui ocaso hodiaŭ y la dexepa horo en salono Brosti. Argentinio de longe akceptema gastolando por política de multa multa multaj sat al alvenis tie pos la Hispana Revolucio de 1936, el mia onclo Ludovico Martínez que es mangortaron mi heredis. Anco la fondinto de SAT prestadis en Bonaero just antaŭ la dua milito. mi finas per eh, danka penso a la memoro de tio i pioniro qui es laboro ti el ricilis la grundo el quio dis la luna uco Havo agrabla tutto dona ca i sperto ricia no che sete tutto Corren, dan, nun comencigos uh, la tradizia fina ero de la inauguro, tio estes la presentoi au salutoi de la landai asocioi, do de por ium bildigi al vi la, la granda diversetson, la puntetson de nia popolo, kiu ce estes cilia. Cai tiun uh, proceson vidos niai estroranoi, Jose Antonio Vergara, cai li junci, Dancon, oh, mi estas contenta y que mi esperando ver estas tutmonda afero, estas homara afero. Mi estás feliz y que al sud el sudamericano, mi meme estas chiliano, mi bonvenigas vin nome de la tuta regiono. Eh, eh al argentino, el argentino estas a frata lando, mia naibara naibara lando. ejemplo la, la fama canto Dankon a la vivo de Violeta Parra estis bele cantita kaj konata tut monde danke la versio de Mercedes Sosa, la argentina cantistino, y que iam for pasis bedaurinde. Do, eh, eh, junki li kaj mi venigos la homen, mi petas que la homo y la lande representanto venu en ordo la ubitse, la utiu stuparo, que estas tie, sed poste ili devas retirigi eh, per la alia stuparo, kiu estas eh, post la kulisoj do por eviti haoson ni esperantistoj emas esti haosaj foje sed mi petas ĉifoje klopodi ordigi la aferon unue ni volas proponi al vi la ĝenon ni estas tiel feliĉaj de nia eh, eh, fie e pinia tut mondeso. Ni petas, unue, extari, ciui homoi qui venas el Asio, ciui congresanoi el Asio, mi petas, un bolu extari, ciui el Asio. extari la homo in quiui venas el Europo. Eble ne estas multa, i sed ili est asturantia, i tivi homo in quiui venas el Oceanio. Oceaniu. el Nord Americo. Nord Americo. Maestro, el de tu nombre. Ay, la pongo y escriben hacia el Jesu che el esperan tuyo anca o estas loco cae hai tre cara loco por mia i frato el africo tu es la landa in salutanto in saluti per quel che hai morto in un quel che morto in un petas mi sti mi sti sti sti sti sti sti sti sti sti multon por diri, sed nun mal multa in vorto in mi petas, cer la listo estas longa felice. Do, uno è la representanto de Angolo, Miguel Faria de Bastos, Chuli, estas en la, en la salono? Yes. Venu, la homo in laulalando, venu jam nun al, al, al, al tiu chico idoro, mi petas, Dum signoro Miguel Faria de Bastos Venas, eh, mi petas la representanto de Australio, veni cae saluti. Signorino Heather Essingen. A ah, esas mia honoro cae plesuro saluti vin de la Australia Esperantistaro. Diu la belan etosom, ca la amicetsom, ca la bon corretsom de la congreso, ca anca de la bella urbo. Danko. Ien paro de portugalano ca angolanino. Do, la etzino facte sangolon angolon. Quies nomo estas? Maria el Angola golos saluton a la congreso. Dankon. El congresalando argentino. Saluton al ciu y bonvenon en Nialando, cae ciu, ciu congreson, cae ni estas tre felicae. Eh, con... Habibin, ci tie. el Belgio, signor Josef van der Flöchel. Mi petas la salutonto en jam veni al la corridoro por spari tempo. Mi ciu e tiu qui stias bonvolu jam eh, eh, la vizidiu, en Bonjour, guten Tag. Trilingva Belgio salutas vin core. Eh, Charlie staras ĉi tie Miguel Faria de Bastos nome de Portugalio salutos nin. Estas via fojo tamen eh, Ciara ne mi ne reprezentas Angolon kiel kutime, mi azilo jam tion faris. Mi reprezentas Portugala Esperanton eh, eh, Angola Portugala Esperanta Asocion kaj la é Portugal Movadon. mi care salută vin și în citie. Nome de Bulgario, signor Canio Canef. Estimatai podianoi, carei congresanoi, caregai reprezentantoi de la Gestiganta Lando, mi havas la plezuron core saluti ciuin, e la nomo de Bulgara Esperantista Associo kai bondigiri fruttodonan laboron resultan laboron alla nova estraro usi diversa in rimedo por decidi plei grava kai play pesa tasco producti esperantisto la same validas alla skipo de minha cara direttore generale direttore Oswald Bühler Dankon Privatenko Nia Lucha Souza. Estas tre contenta Ravila Shamson, que unestas farita por malalta e como <laughs> Mi havas plezuron kaj mi estas tre kontenta esti ĉi tie por saluti nome de Brazila Esperanto Ligo kaj de la Brazila Esperantistaro kaj mi deziras al vi ĉiuj bonegan kongreson. Dankon. Mia nederlanda amiko el ĉinio Jang Min. Saluton carai amigoi, uh, quangam existas du, uh, du tec quim kilometroi inter kai cae uh, Argentino, damen di Venus citie, uh, ven, vencinde uh, ma, facil, ma uh, mi pensas, damen, uh, niai coroi ciam proximidas. Dangom. Este el Danío. Muchas el Danío De América Latinoamérica hablando de República Dominicana, Dominica Respublico, señor Rafael Despladel Hernández. de Pesano eh, y de mi nombre Kai y el anomo de Dominica y Esperantisto y mis saludas bien mi desira sal mi y bona que disfruto dona la boron. Tanto. El fin mintinen. Finlanda Esperantisto esperas ke vi tuas familian Etoson. häirilikentillä koodassa. El francio, eh, em, signoro Xavier que kai o ankaŭ estas la presidente de la loca congresa Comitato de Lille, do la centa kongreso venontjare. Señor. hoy. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Saluto nel Francio, quel qui est presidente de la lococo de la Santa Universala Congresso de Esperanto en Lillo, norda Francio. Mi salvi bonan dum kongreso en poste mi invitos vin por kai gastigema congresso post apud un Bolonjo cemaro por tiu jubilea Congresso. gracias Bonan buon la plezuron eh, al vi mian caran en Caizán el Chilio Francisco Conejera. Eh, Buona mi al vi de eh, la Lando Chilio al al nun nome de Germanio, eh, la presidente de Germana Esperanto Asocio, Signoro Sebastián Kirf. Herzlich Dank, willkommen in Argentinien. Coran, coran est corbon ven in Argentino, cara estimata e congressanoi. Kiel presidente de Germana Esperanto Asocio, es est plesuro por mi. El cora saluto vin, kai desiras al vi tre bonan congressumaran. Grazie um, ehm, vi anche ricevis la permesson saluti vin ciu in della charma germana e saranto di unodaro kai fine mi vola sentiti vin ne nur alla uh, eh, piacerca ludaro comprenderle vi ne con ludos felice ne con ludos in cedagas kai ehm, Mi volas inviti vin al Germanujo visitu min visitu nin dum la yes ja eh, ja fina au dum la venonta ioko en Germanujo kaj dum la germana esperanto kongreso venontjare. Nome de Estonio, signorino Lidia Lindla. Kaurai, ge konfessanoi. Corain saluto in al el Varmega Estonio. Yes, nome de Israelo, sinrino Yael Shela. Esperantistoj en Israelo salutas la Kongresson, desiras al ĝi sukceson kaj and she will be playing on June. Doctor Gabor Marcus el Hungario, tamili do activación azio. Do, como En la nomo de la Hungaria Esperanto Asocio, kaj speciale en la nomo de la Budapesta Medicina Esperanto Faka Asocio, mi sincere salutas ciuin partoprenantoin cae desiras frutto bonan laboron. Dankon! Nella cara Angalino e Japanio, signorino Gitakawa Iguko. Varman someran saluton el unu el la plei mal proximae landoi de Argentino, Japanio, kie laste ale la centan nacian esperant congresso kun la partpreno de la prior sepcent esperantistoj do a pri a et pri granda sukceson al tiu universala congresso. Profesoro Iomuel Koreio. Saluton karaige samideanoi. El nombre de la Corea Esperanto Asocio mi el core salutas mi dum la universal Universala Congreso de Esperanto. Mi deziras salvi vi sukceson. Koran Señor Ángel Arquillos de Hispanio. Saludos a todos. Eh, nombre de Hispana Esperanto Federacio eh, mi deziras servicioi eh, su, conforta kongreson kaj komforta kaj varman brakumon. Danco. Dankon kaj nombre de Canado eh, cara conato llama activulo dentello señor Paul Hopkins. il presidente de Canada Esperanto sozio mi salutas in nome de la partopreninto e de la comuna kongreso de Canada Esperanto sozio kaj eh, Esperantopsovato i ocasi san do du e nin sin protokolbio ka jenerale de ciui Kanada Esperantisto alia hispanlingvalando Costa Rica au Costa Rico en Esperanto, señor Guido Hernández Marín. Eh, nombre de la esperantistaro de Costa Rico, mi bolas eh, eh, salud y kai desiri eh, bonan y fructodoran congreso. Dankon. signor Zatz e Danit El Croatio. El nun varmega Croatio mi porta svarma in saluto in al vi ciui, al la bona tamen malvarma aero. Tamen, un felicio mi constatas che kiu mal climata ne correspondas cun varmezzo de la coroi de la Argentina e homoi cae per tio cun gioio mi rapporto post mia reveno heimen sub te sicula congresson giù la congresson Albert Calenes el cubo Alberto Calenes Saluton, eh, nur kelkajn en mi diros. Mi porta saluton de Cuba Esperanto Asocio, kaj mi volas ankaŭ en la nomo de ĉiuj kubaj esperantistoj eh. deziri al tiu ĉi belega kongreso suceso, dan con Argentino. El Latvio, Sindino Biruta Rosenfelde. sincerai salutoi che bon desiroi de la tri esperanto asocio kai anka de kvindeka aurora baltia esperanto tagoi en latvio ki okazi santa tri semajno E non è l'anno che io estis anche tre cara al mia lancinto, al mia iniziatinto, dottor Zanhoff, el Litovio sinorino Palmina Likusediesne. Litova popolo che è ni salutas svien. Signoro Marcos Kramen, ne Kramen, Kramen, el Luxemburgio. Cara congressano, mi salutas vin nome de la Luxemburga Esperanto asocio kiu reprezentas Esperanton en eh, tre malgranda sed tamen tre multlingva lando. Eh, señor Carlos Hernandez, el Mexico. Saluton al ĉiuj uh, kaj nome de la Mexica Esperanto Federacio kaj la Mexica Esperanto Junularo. Mi salutas vi, anca un nome de la Liga Mexicana, que ne partenas al, a la Federación, que tiene el club. Um, mi deseas al vi, la play successan que hay bon chance en congreso en Chitien Bonaero. Dankum. Do, el azio, Mongolio. Signorino Alcan Cetegue. Okay. esperantistoj mi salutas la kongresanojn kaj ĉiujn uh, esperantistojn de la tuta mondo sukceson al la kongreso dankon nome de la Esperanto in Nederlando, la UIA lando, ĉar la centro oficio estas en Roterdamo, ĉu La Mondo fame konata sinjorino Indu el Nepalo. Buenas mañanas al Chiwi. Mi dejiras ga sukseson al nau dek naua uko en bonaero tiu ci bela loko Kai samtempe mi volas bonvenigi vin al Nepalo. Uh, ocazos en februario, comienzo de la februario, fino de la marzo, uh, dec unua Himalaya rencontillo, बनवलु भेनु आल नेपालो काई जू कुन नियाई बेलाई पिटिन दाजोई काई kai काई मोंतारोई दांको लांची हुई सुक्सेस हो नाई Un plezuro, char mi estas hispan lingvano, mi presentas you know el uno el niai play, no bailando en esperantuyo, Nicaragua. Fernando Olivas. Esi matai congresano e kai honorai gastoi, ricevu varmain salutoin el nia tropica lando, Nicaragua. El Africo, Senegalio, señor Abdul Aziz. Esperantisto, el Senegalio, mis salutas bien. Te amo. ni esperantisto stias ni homo estas estas plurlanda i divers maniere kiel el ni a presidanto en exemple pri la traduko de Martin Fierro do kiel el simbolo de tio ni cara Maria Spano ki u mem estas italino se tamen salutos nome de Scotlando Britio ka Italio san cara i congresano in Hodiaŭ facte mi havos trioblan honoron kaj emocion ankaŭ. Do, nome de ĉiuj britaj esperantistoi, kaj aparte nome de Esperanto Asocio de Skotlando kaj nome de Itala Esperanto Federazio, mi bon desiras al vi ĉiuj sperto riĉan, ĝojo plenan kaj punta congresson. Ĝu la kongreson kaj dankon. Jefferson Rubio el Colombio. Saluton. Ah, uh, che vam kamen mia unua foio citie in argentino kai en uko, kai anka u porque el kai i Colombia Nome de la Kolombia Esperanto Ligo ni ni felichas kai invitas vin profiti tiu ci eventon. Kai partopreni, preni eble play multe dum tiu ci congreso. Con un manju bone kai varmiju bone dum tiu ci charma kai vintra esperanta. Y discutimos la Congreso de Casas en la norda hemisferio autónsfero que estas la, la somero sed que ni en, Sudamérica nun tempe la vintron do estas eh, la culpa de que la mundo estas, estas tía. en mi naibara lando Perú. frata Alando. Mi cara amigo Carlos Miranda Nombre de la Inca Perú. Imperio, kai Perú y ni deziras soy kaj saluto saluto de la chido Perú y Fin. Bien, la representante de Polando, se de Polando, se de Bialistoko, la, la naski urbo de San finiaroi multai el vi estis gastoi de la Universala Congresso in Bialistoco. Do mi ege gioias nun mi havas plezuron nun partopreni la congresso, ne organizi la congresso. mi gratulas al organizantoi, kai mi gratulas al cili partoprenantoi, vi ne sias kion signifas devo kai povo. Vi povas dui la etoso. Ciu e devas labori por la congreso. Mi salutas vin de poloi pola esperantistaro kai esperas ke vi ancora u foje donos al ni shancon montri al vi ion interesan rilate al esperanto kompreneble en la lulilo de Esperanto en Bialistoko. Mi invitas vin ĉiujn ankoraŭ foie. Danko! Signorino Aurora Butte, do un el motoroj de ilei, el Rumanio. Varman saluton al Argentino ca al la Kongreso, flanke de la esperantistaro de la nuntempe varmega Rumanio. Thank you. Nun la presidentino de eh, la rusa esperantista unio el rusio sinerino Svetana eh, Smetanina. Pardon. <laughs> Vele aplei varma in kai kore in saluto in el vasta rusio. Dankan. Uno en la plei North ailando in contraste al mia suda argentino sinerino Anduis Ecker el svedio. Yes, kai. Mi portas varma in el portempe varmega svedio. El la lando de la conata poeto Mario Benedetti che u scrivis che anche la la sudo exista kai mi esperantisto in un lernas che anche la sudo exista. Yen mia cara amikino Ana Maria Martinez. uruguayo. Esta lucha nombre de Ni Esperanza Societo, el uruguayo, quien eh, y ni celebris la dexesa et revenon de la UNESCO resolución, cadre de la de Grubar SEPA conferenzo de Dankon. signoro Victor Dvorak el Cechio. Estimatai gasem, gasemai deanoi, mi desiras avi nome de Ceha Esperanta Asocio, Cio Bonan, kai Felicion, el via vivo, kai en Esperantujo. el dorbellío signoro Kier Peter Hof yes succesan congreson albi succesan congreson albi saluton de la norvega esperantistaro Dul, el, dul, vindo a Svislando, uno de los dos con de Suiza Esperanto Societo, señor Dietrich Weidmann. Allegra, buongiorno, bonjour, grüezi en Svislando, kai mi esperas um, viti multan el vi en la conferenzo en Neuchatelo en maio venontiare. propone novajo el ucrainio eh señor eugeno eugeno kostoniuk saluton al ciul kai de nomo de ucrainia Esperanta asocio ni deziras al vi juan fruktodonan kongreson kai tamen ni esperas ke en estonto ni invitas vin al universala Esperanta kongreso al Ukrainio al pazza landa. Signor Enric Lember, el usono, tamen li nascis en Argentino. Eh, mi desira succeson a la ca mi salutas al ciu partoprenanto, nome de Esperanto Usono. Usono! Kai, kai ancau de la... Sfero, que esta es la San Francisco le, grupo. Mi unua visito al Buenos Aires, estas, este la tago de mi anasquillo. Hablando de Simón Bolívar, la patro de las independencias de la tuta Sudamerico, que kiu revis pri un de la y lando, y que en esperantisto revas pila un huillo de la homaro, signor Riccardo Cuitiño. Kai del Nia Landa eh mi presidente de Nia Landa Socio, ni salutas bien cara de seminario. La stazione di amica amico el vietnamio Nguyen Van Ha saluton kai nun esas lasta kai play farma saluton el la nomene Vietnama Esperanto Asocio ah, bon an al vi ui bonan fortan sanon kai bonan sukceson son ah, nian ukon Thank you. Alia granda ronda familio el ĉiuj landoj. Grandan con eh kai jula la congresson. mi dankas. Do, care amicoi, eh, restas dur uh, unu tasco por ni, por ni tiui. Mi petas vin uh, ah, extani, prenu se vi volas la congresan libron, en kiu tude fine staras la texto de la, espero, por ni atun cantaro, por fini tiu ti in alcuna. Forse vi nur besons momenton por bati la tablo. Thank you. dos uh, a n k u f t an Musik auf s e r v i e t